هذه المناجاة تخطرت في القلب هكذا بالبيان الفارسي يا رب به جهت نظر می کردم درد خود را درمان نمی دیدم در راست می دیدم که دی روز مزار پدر من است و در چپ دیدم که فردا قبر من است و امروز تابوت جسم پر اضراب من است بر سر عمر جنازی من ایستاده است در قدم آب خاکی خلقت من و خاکستری عظام من است چون در پس می نگرم بینم این دنیای بی بنیاد و هیچ در هیچ است و در پیش اندازه نظر می کنم در قبر کوشاده است و راه ابد بدوری دراز به است مرا جز جز اختیاری چیزی نیست در دست کی او جز هم عاجز هم کوتا و هم کم عیار است نه در ماضی مجال حلول نه در مستقبل مدار نفوذ است میدان او این زمان حال و یک آن سیال است با این heme fakrha ve zafaha kalemi kudret tu aşikare nüvişte est der fıtratı ma meyli ebed ve emeli sermet belki herçi hest hest Daireyi ihtiyaç manendi daireyi i meddi nazar bozar ki darest hayal kudam reset ihtiyaç, niz, reset, derdest. Herçi niz, der ihtiyaç est. Daire-i iktidar, hemçu daire-i desti kudahı kutah est. Pes, fakru hacatıma be kaderi cihan est. Ve sermaye-i ma hem cüz-i cüz ilayete yetecezza est in cüz-i kudam ve in kainat hacat-ı kudam est. Pes der rahtu ez in cüz-ü niz bazmi gozeşten çare-i men est. Ta inayeti tu destekiri men şevet rahmeti bi nihayeti tu penahı men est. An kes ki bahri bi nihayeti rahmet yaftest. Tekye ne konet, بر این جز اختیاری که یک قطره سراب است ایوا این زندگانی همچو خواب است وین این عمر بی بنیاد همچو باد است انسان به زوال دنیا به فنا است آمال بی بقا آلام به بقا است بیا ای نفسنا فرجام وجود فانی خود را فدا کن خالق خود را که این هستی ودیعه هست و ملک او و او داده فنا کن تا بکایابت از آن سر که نفی نفی اثبات است خدای پرکرم خود ملک خود را میخرد از تو بهای بیگران داده برای تو نگاه دار است حاشیه بو فارسی مناجات kısalığına rağmen çok uzun hakikatleri ihtiva etmektedir. Ankara'da 35 sene evvel tab edildiği vakit Afgan sefiri Sultan Ahmet çok beğenmiş ve Afgan şahına bir adet bu münacattan hediye göndermiştir. Türkçe tercümesi İhtiyarlar Risalesinde ve 17. sözde olduğundan tercüme edilmedi.